Kiam oni kritikas la automobilon, oni plei ofte parolas pri poluado, pri accidentoi, au pri la granda spazio ki un autoi okupas en urboi. Cio ci estas vera, cae grava, sed existas ancora alia problemo, pri kiu oni mal ofte parolas. La auto ne nur shangas la aeron, cae la stratoen, gi ancao shangas la rilatoen inter homoi. Gi causas ke niai vivoi estas pli apartigitai, pli fermitai, cae malpli homae. Ciam ni movigas piede, bicicle, au per publica transporto, ni vidas la mondon alie. Ni rimarcas la vendeion ce la stratangulo. Ni rencontas conata in visagioin. Ni azarde interparolas cun naibaro. Ni vidas infanoin ludi, hundoin promeni, homoin sidi sur benco. Ec mal longa voio povas farigi mal granda socia sperto. Sed en privata auto, ni sidas solae, au prescau solae, enfermitai en metalas catolo, apartigitai de la circaua vivo. Ni trapasas locoen, sed ni ne ce estas en ili. Compreneble, autoi havas sian utilon. Ili povas esti tre helpae por longae voyagioi, por homoi cun malfacilajoi primo au pri locoi cie aliai abloi simple mancas. La problemo do ne estas la existo de autoi mem, La vera problemo estas ke en la granda parto de Nordameriko ni konstruis ni ajn urbojn kaj ni ajn kutimojn, kvazaŭ la auto estus la centro de ĉio. Tial ni ricevis vastajn kvartalojn, kie oni ne povas facile atingi vendejon, lernejon aŭ kafejon sen veturi. Ni ricevis larĝajn vojojn, grandegajn parkejojn, kaj lokojn kie promeni sentigas vin kvazaŭ vi estas nedezirata gasto. Ciam cio estas disigita, ancau la homoi disigas. Se vi prescau neniam rencontas viain naibaroin, crom tra la vento shirmilo, estas pli malfacile econi ilin, fidi ilin, au senti vin parto de la comuna vivo. Tiu perdo estas malfazile mesurebla, sed tre reala. Ni perdas ne nur opportunain babiladoin, sed ancau la malgrandan reton de cutimae homai contactoi kiu helpas nin senti nin securae cae ligitae aliu loco. Ca ciam tiu reto malfortigas, la sequoi povas esti pli profundae ol ni imagas. Solezzo crescas, malfido crescas, homoi pli facile sentas sin forlasitae au nevideblae. En tia etoso, ancau la sozio farigas pli rompigema. Estas pli facile coleri, pli facile culpigi, pli facile fali en malamicetson. Eble ni ne povas diri, kia estus nia mondo sen tiu automobilaccia logico. Sed estas clare, che ni multe perdas, ciam ni anstatauigas verain rencontigioin per senfina trafico. Eble la plei grava demando estas simpla. Ciel ni povas de nove construi locoin, cie homoi ne nur logias, sed vere vivas cune? La respondo povus helpi savi nian chanceligiantan socion.